الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم مسلمان kardeşlerim evvela hemşe tutulmuşsu takvalı الله çağırırım لكم حقيقة الله Allah yanında en والنور الله Allah'tan لكم çok korkanınızdır. xüsusən də Ramazan ayında Allaha yaxınlaşmaq, təqvalı olmaq, imanı artırmaq daha çox asan gəlir. Çünki Allah subhanahu teala Ramazan ayında şeytanların əl-qolunu bağlayır, şeytanların əl-qolunu bağlayır və başqa aylardan fərqli olaraq bu ayda şeytan az vəsvəsə edir və az mani olur insana ki, ibadət etməsin. Lakin buna baxmayaraq, bəzilərinə o az da kifayət edir. O az da bəzilərinə kifayət edir və görürsən ki, günah işlər görür, Allahın udur. İki dərsdir, şirkin növlərindən danışırıq, şirk haqqında danışırıq. Mənfi müsbət bir-birinə zidd olan iki şey, qorxu və məhəbbət. Bir daha təkrar edirəm ki, yalnız qorxu ilə ibadət etmək olmaz və yalnız məhəbbətlə ibadət etmək olmaz. Hər ikisi eyni vaxtda olmalıdır. Həm qorxu, həm də məhəbbət Allahın rəhmətinə ümid bağlamalısan. Allah səni bağışlayacaq və həm də qorxmalısan ki, ola bilər səni cəzalandırsın. Əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm baxmayaraq ki, insanların ən xeyirlisi, Allahın seçdiyi bir bəndə Allahdan qorxursa, yalnız ümid etmir ki, artıq bu Peyğəmbərdirsə, cənnətlə müjdələnibsə, bütün günahları bağışlanırsa deməli bu cənnətlidir. Yalnız ümidlə ona ibadət etmir. Əgər Peyğəmbər bunu etmirsə, hansı əsasla bəzi sürgələr bunu edir? Yalnız ümid bəsləyərək Allaha ibadət edir. Müəllif bu iki növ şirkdən sonra dərhal bu iki növ ibadəti və başqa ibadətləri əhatə edən təvəkkül barəsində danışır. Təvəkkül müminin, müsəlmanın həyatında tutmasın, zərər olmur. Tələffürsüz insan yaşayırsa, onun yaşamağının heç bir faydası olmur. Əgər insan yaş, həyatda nəyə görə yaşadığını bilmirsə, məqsədsiz yaşayırsa, onun yaşayışının heç bir faydası olmur. Və tələffür nə deməkdir? Tələffürün tərifi arxain olmaq, kiməsə söykənmək deməkdir. Lakin şəriət baxımından təvəkkülün mənası, istilahi mənası o deməkdir ki, Allaha arxanın olmaq və dünyalı səbəbləri götürmək, istifadə etmək. Səbəbsiz Allaha arxain olmaq ya səbəblə arxain olmadan hər hansı bir işə etmək, hər ikisi günah. Səbəbsiz yalnız Allaha arxain olmaq, evdə otur ki, Allah onun ruhunu verəcək, elin verilse vs. günahtır, haramdır. Həmçinin səbəbi götürüb dünyavi işlərdə istifadə edib Allaha arxan olmamaq o da günahdır, haramdır. Hər ikisini edən günaha baxır, fasik olur, asi olur Allaha. Lakin hər ikisini bir yerdə edən ibadət etmiş hesab olunur. İbadət etmiş hesab olunur. Yəni Allaha arxan olub, sonra Dünyalı səbəblərdən istifadə etmiş. Həkimi müraciət etmək, suyun yaran müraciət etmək və s. və s. mütəxəssislərə müraciət etmək caizdir. Təvəkkülü Allah s.ə.q. bütün insanlara əmr edir və təvəkkül qəlbdən olmalıdır, ürəkdən. Yalnız dinlə desən ki, Allah arxayın oluram, Allah kifayətdir mənə, bu kifayət deyil. Dinlə deyib qəlbin yəqin olmasa ki, Allah sənə kömək olacaq, onun heç bir faydası olmayacaq. Çünki dillə qəlb eyni olmadıqda insan fasih, asif ailir. Dillə qəlb mütləq bir-birini təsdiq etməlidir. Dilinlə dediyini qəlbin, qəlbinlə keçirdiyini dilin təsdiq etməlidir. Ona görə də bu şəhadət o zaman başlıda rol oynayırdı. Nəyə görə cahiliyyə dövründə olan ərəblər şəhadəti demirdilər. Demirdilər ki, la ilahe illallah. Çünki onlar dərk edirdilər bunun mənasını. La ilahe illallah demək nə deməkdir? zahirden gelirler, yüce çıkarmırlar. Çünkü geldi bunu tesdik etmiyor. Sebebiyle Allah subhanahu teala birçok ayelerde Müslümanlara emredir. Müminlere emredir. Bir ki ve alallahi fetevekkelin mutlulsun mümin. Şey deyin. Müminsinizse Allah'a tevekkül edin. Ne demek ki? Kafir olup Allah'a tevekkül etmeyin. Hiçbir faydası yok. Kafir olup Allah'a tevekkül edersen Allah sana kömür olmayacak. Çünkü tevekkülde olan şartlardan biri nedir? Allah'a arkain olmak. Allah'a da imansız necə arkain olmaq var? Əgər iman yoktur ki, Allah var veya Allaha inanmırsan kömək etməyinə, necə ona arkain ola bilərsən? Deməli, yalnız müminlər üçündür. Allaha yalnız müminler təvəkkül eder. Kafirlər ise yalnız özlərini arkain edir. Buna misal, Və çox qəribə misaldır ki, Peyğəmbərə əziyyət verilir, İbrahim Aleyhisselama əziyyət verilir, tüm qövmü ona qarşı çıxır onun əleyhinə. Hamısı odun gətirir, bağlayırlar bunu bir dirəyə, odunu da yığıb yandırırlar. Yandırırlar və Allah s.ə.v. mələk göndərir. İbrahim Aleyhisselamına. Mələk göndərir ki, get, soruş ondan. Sənə kömək edin. Mələk gəlir, Cəbrail aleyhissalam. Deyir, istəyirsən səni bu qaladan qurtarım və qövmünü yerlə yeksan edin. Fikir ver, bu arxaindir ki, mələk bunu edə bilər və bu arxaindir ki, Allah onu göndərib. Allahın əmri ilə gəlib. Mələyən də istəsəydi, mələyə də desəydi ki, bəli, məni bunların qarasından qurtar, Melek vasıtası olardı. Allah'ın emriyle melek onu o davadan kurtarardı. Yine de şirk etmiş olmazdı. Allah'tan isteyir. Lakin bundan da imtina edir. Şüpheli İbrahim Aleyhisselam Allah'la arasında hep bir vasıta tutun. Vasıtadan insana imtina edir. O vasıtanı ki Allah icaza vermişti. Allah özü göndermişti. Ki Cebrail gel, kömeği istese ona kömeği. Lakin o vasıtadan da imtina, imtina ediyor. birbaşa Allahdan istəyir. Və əmin olur ki, yəqin təvəkkül edir ki, Allah birbaşa mələyin köməyi olmadan da birbaşa ona kömək edə bilər. Deyir, həsbi Allah və ni'məl vəkil. Allah mənə kifayət. Mənə ehtiyac yox. Və gözəl, hamidir, vəkildir. Allah da Quran-ı Kerimdə nə deyir? وَقُلْنَا قُنِي وَقُلْنَا لِلنَّارِ قُنِي دَرْبًا وَسَلَامٍ Biz əmr etdik oda, o ki, İbrahim Aleyhisselam üçün odqalamışdır. Biz orada əmr etdik ki, İbrahim üçün həm soyuq ol, həm də salamat. Kirvə təksi soyuq demədik. Çünki həddindən artıq çox soyuq ola bilərdi. O da ona zərər toxundurardı. Soyuqdan başqa salamat, yəni ona bir zərər toxunmasın. O ziyanı qurtarandan sonra ölümü dəhşətə gəldi. Odun içində insan sağ çıxır. Sağ çıxır. Allah subhanətə alə bunu qorudur. Hörməti ki, biz gedib əlimizi oda salaq, deyək ki, Allah təvəkkül edirəm, Allah məni qoruyar. Xeyr, Allahın bizi imtihana çəkməyə ixtiyarı satır. Amma bizim Allahı imtihana çəkməyə, əlimizi oda, odun içinə salıb şükürləşməyə ki, Allah bizi qoruyacaq yoxsa yox, buna ixtiyarımız satmır. Necə ki, şeytan gəlib İsa Aleyhisselamı allatmaq istəyir. Deyir ki, sən Allahın ən sevimli bəndəsisən. Allah səni seçib, Peyğəmbər elçi edib. Bu qayadan at aşağı özünü, görə Allah səni qoruyacaq yoxsa. Və sən yəqin bilirsən ki, Allah səni daima qoruyur, bu halda da qoruyan. İsa aleyhissalam həmin bu cavabı verir. İnşallahın insanları imtihana çəkməyə ixtiyarı satır. Amma insanların Allahı imtihana çəkməyə ixtiyarı satır. Elə isə yalnız Allah təvəkkül etmək səbəbi götürmədən haramdır. O ancaq ancaq və ancaq Peyğəmbərlərə icazə edirlər. İbrahim Aleyhisselam bilirdi ki, Allah subhanətə alə səbəbsiz, özü birbaşa kömək edə bilər və ona görə də ona təvəkkül edir. Ancaq biz insanlar nə bilirik ki, Allah bizə kömək edəcək, etməyəcək. Bizə ki, vəhi gəlmir, Peyğəmbər Aleyhisselam gəlmir. Həmçinin müminlər Uhud döyüşündə məqlub olur. Sonra Əbustan onların haqqında şayə yayır ki, bəs hamısını qırdı, amma Məhəmmədə heç necə bilmədi. Hamısını qırdı, yəni ki, 70 nəfər orada şəhid edirlər, öldürdü sahabələrdən, Məhəmmədə heç necə bilmədi. Peyğəmbər s.ə.və də bu xəbər gəlib çıxır, elə çıxır ki, yəni sahabələr Məhəmməd s.ə.və qorxaq qaçdılar arxaya, ünlü üçün. Yenidən dəstə yığır, bir kim mənlə ölümə gelmək istəyirsə, Allah yolunda ölmək istəyirsə, gəlsin. Nafiqlər qaçır, həmçə kimi. Sahabələr isə az da olsa onun yanında sabit qalır. Və o azlıq nə qədər şeyə nail olur. Heç münafiqlərə ehtiyac yoxdur. Münafiqlərin vuruşmasına ehtiyac yoxdur. Az olub keyfiyyətli olarsa, sonra Allahın kimi onlara əsirləyir. Və bu vaxt həmən münafiqlər, qorxaqlar gəlib onları qorxudurlar ki, kafirlər sizə qarşı yığılıb toplanıblar. Sizi məhv eləyəcəklər. Bunlar qorxutmaq məqsədi ilə deyir. Lakin bu sözdən sonra onların hələ imana ayədə bilcəyir və zədəhum imanə və qalu həsbunallah və ni'məl vəkil. Onlar imana artdı və dedilər ki, Allah bizə kifayətdir, o gözəl vəkildir, gözəl hamildir. Onlar arxaya deyiblər ki, Peyğəmbər s.ə.v onların yanındadır. Və Peyğəmbər s.ə.v dini tamamlamayınca Allah izin verməz ki, onu öldürsünlər. Bunu arxayın edirlər. Necə ki, Hüneyn döyüşündə kafirlər mühasirəyə almışdı onları. Yetən min kafir. Səlmanlar bir soxu qaçdı. Rasulullah Fakalın yanında yalnız 15-20 nəfər qalmışdı. Ona sadiq olanlar. Sonra digər müsəlmanlar qayıdıb kafirlərə qalib gəldilər. Burada bir incəlik var idi. Kafirlərin sayı az idi. 4-5 min təxminən müsəlmanların sayı isə 10 min idi. Və əksər döyüşlərdə müsəlmanların sayı az olur. Az bir dəstə ilə çoxa qalib gəlirlər. Əksər döyüşlərdə. Çünki o döyüşlərdə öz az, azlığını görür, özlərinə yox, Allaha təvəkkül edirlər. Allah onlara kömək olur. Allah subhanətə alə deyir ki, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله mə sabirin o nə qədər az insanlar olur çox insanlara qalib gəlir necə Allahın izni ilə Allah daimə səbir edənlərlə lakin bu döyüşdə onların sayı çox olur onlar özlərinə xayn olursa biz az sayla bütün döyüşlərdə qalib gəlirik bu qədər sayla kafirlərə qalib gələ bilirik doğrudan da bir an onlara qorxu gəlir, qala çəkilir. Ondan sonra Allah subhanət hələ onları bağışlayır, birləşib kafirlərə qalib gəlir. Və bir maraqlı təvəkkül haqqında da e, sizə xəbər vermək istəyirəm. Bu da sahabənin Allaha təvəkkül etməsidir. Hamınız bilirsiniz, bir daha təkrar olar və bir daha qəlbinizdə olan o səhvli, Allaha olan məhəbbət, kafirlere karşı olan sertliği bir daha artar. Kafirleri sevmek olmaz. Müşrikleri sevmek olmaz. Zahirden onların yüz, yüzüne gülmək olar. Müxtəlif əlaqələr onlarla qurmaq olar. Lakin qəlbdən onları sevmək olar. Qəlbdən sevən özü de kafi olar. 40 min nefer qoşunla 150 min qoşunun üstünə gedir. 150 min qoşunu olan bir ordunun üstüne gelir. 400 gör neçə dəfə böyük, 4 dəfə ondan artıq qoşunun üstünə gelir. Lakin buna baxmayaraq hələ ona hədə qorxu da gəlir. Kafir olan tərəfə. Hədə qorxu gəlir ki, biz Allaha arxayınıq. Sən gəl, təslim ol. İslamı qəbul et. Və ya da gətirib bizə dizyə verəcəksin. Naloq. Ya da özündən Çünki mən sənin üzərinə elə bir qoşunla gəlmişəm ki, onlar, elə insanlarla gəlmişəm ki, onlar ne bekitsiz yaşamalı sevirsiniz. Onlar da ölmeyi sevir. Bunu Halid bin Valid radıyallahu anhu Rum hükümatından yapmış. Halid bin Valid radıyallahu anhu neye? Esaslanmış. Neye arkanmış? Kıhmine, güzelliğine karşı onların daha muasir silahları, silahları olur. Neye arkanmış? Allah'a. Allah da onlara kömür olur. Lakin başka bir şeye arkayan olarsansa mutlak ucasan, məğul olasan. Mütləq. Allah tərəfil etmək səbəblərlə, dünəvi səbəbləri istifadə etməklə ibadət sayılır. İbadət etdikdə də savab qazanırsan. Ancaq Allahla yanaşı kiməsə təvəkkül etməyi özü üç qismə bölür. Birincisi, Allahın qadir olduğu hər hansı bir şeyi Allahdan başqasından istəmək. Yalnız Allahın qadir olduğu şeyi Allahdan başqasından istəmir. Övladı verən, ruhu övlada geridən, daxil edən Allah. Allahdan başqasından övlad istəmək, istər ölmüş, istər deyil, istər cansız, istər canlı olsun, şirkdir, küfür. Çünki Allahın qadir olduğu şeyi Allahdan başqasından istəyir. Və bu böyük şirkdir. Buna da tərəfdir. Arxain olursan ki, Allahdan başqası sənə yardım olur, sənə kömək olur. İkincisi, Allahın və insanların qadir olduğu hər hansı bir şeyi yalnız insana arxain olmaqla ondan istəyir. Bu da şirkdir. Lakin kiçik şirkdir. Kiçik şirkdir, çünki insan da buna qadirdir. Həkimdir, deyirsən qurban olma həkim. Sən bunu xilas et. Allah yardım çıxır. Həkim xilas edə bilər, səbəbkar ola bilər. Amma həqiqi şəfa verən kimdir? Allah. Bu yalnız səbəbkar ola bilər. Birinci növdə isə səbəbkar da ola bilməz. Birinci növbə və qəbirdən neysə istəyir, o səbəbkar da ola bilməz. Onun öz ixtiyarını Allah əlindən alır. O daş, pil və s. ağac, bu cür nəcdansız əşyalarını isə ümumiyyətlə ixtiyarı olur. Ölüb gedənlərin isə ixtiyarı olub, sonradan Allah talı onların ixtiyarını əlindən, əlindən alır. İxtiyarı olmayan bir canlı və yaxud cansız, cansız sənə necə kömək ola bilər? Onun özünə, özünə köməyə ehtiyacı var. Üçüncü növ isə Allahdan qeyrisinin bacardığı bir işi ondan tələb etmək. Allah ona verib bir istedadı. Məsələn, silingərdir, maşın düzəldir, iş həkim, iş düzəldir və s. Allah buna verib bu istedadı. Gelib ondan istəyə bilərsən ki, gəl dünyavi işdə mənə kömək et ibadətə bunun heç bir dəxli yoxdur və buna görə heç kəs günah qazanmır. Belə olsaydı Allah qala deməzdi ki, fəsəlu əhlə zikr. Bilənlərdən soruşun, bilmədiyiniz bir şey. Sağdan xərab olubsa, gözün atıb düzələrsən, sən biraz onu xərab edərsən. Maşına xərab olub, asıb düzətmək istəsən, lap pis, lap xərab edərsən. Ona görə bu işlərin ibadətə heç bir dəxli yoxdur. Yalnız ibadətlə əlaqəli işləri Allahdan qeyrisindən istəmək şirk sayılır, küfür sayılır. Quran-ı kərimdə təvəkkül ayələri ibadətin başqa növü ilə də bir yerdə gəlir. Məsələn, Əl-ləzinə səbəru alə Rabbihimə tərəfəlir. Bu kəslər səbir edir və Allaha təvəkkül edirlər. Səbirlə təvəkkül bir yerdə gəlir. Və ya ibadət də bir yerdə gəlir. Təbudhu və təvəkkəl aleyh. Ona ibadət et və ona təvəkkül et. Bir yerdə gəlir. Və ya imanla bir yerdə gəlir. الذين إذا tuliyat aleyhim ayatu zâdetum imanen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Müminler o keslerdir ki, onlara ayel, Allah'ın ayeleri okunduğu zaman imanlara artar ve yalnız Rablerine tevekkül ederler. İmanla bir yerde gelmek. Veyahut İslam'la bir yerde gelmesi. Musa Aleyhisselam gönlüne nesiyet edir ki, وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين Ey qövmüm, əgər siz Allaha inanırsanızsa, ona təvəkkül edin müsəlmansınızsa. Ki, Musa Aleyhisselam Yahudilərə müsəlmansınız deyir. Bütün ümmətləri Allah subhanətə alə təslim olmağa çağırır. Müsəlman olmağa çağırır. Və müsəlman müəyyən bir məzhəb, müəyyən bir təriqət deyil. Müsəlman sözündən adı təslim olmaq demək. Müsəlmanla təvəkkülü bir yerdə deyil. Təslim olmaqla təvəkkülü bir yerdə qeyd etdi. Və yaxud hidayətlə bir yerdə təvəkkülün qeyd olunması. Allah subhanətə alə deyir, وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا subulana. Bizə nə olur ki, biz Allaha təvəkkül etmiyoruz. Allah bizi düz yola yönəldir. Düz yola yönələn şəxs Allaha təvəkkül etmirsə, vay onun halına. Allah subhanət hələ onu düz yola yönəldir. Bundan sonra o başqasına təvəkkül edir, başqasına arxayınlanır. Bu müsəlmanlar ki, dini işlərdə başqasına arxayınlanır, təvəkkül edir. İbadətdə başqasına təvəkkül edir, elm oxumur, həqiqi təvəkkülün mənasını, dinin mənasını başa düşmür, vay onların halına. Allahın qabağına nə cavab verəcəklər, Allah bilir. Və s təvəkküllə digər ibadətin bir yerdə qeyd olunması Quran-ı kərimdə çoxdur. Müəllif də deyir ki, bu sanki İslamın, dinin başı hesab olunur. Tələkkür. İslamın, dinin başı hesab olunur. Başsız dəsənin heç bir faydası olmadığı kimi tələkkürsüz də ibadətin, qorxunun, məhəbbətin, e, səbrin, İslamın, imanın bunların heç bir e, faydası yoxdur. Əgər sən qorxsan, Allaha tələkkül eləməsən, o, arxan, o qorxu ilə Allaha arxain olmasan, o ümidlə Allaha arxain olmasan, o imanla arxain, Allaha arxain olmasan, imanın ola ola kiməsə başqasına arxain olsan, işte imanın da batıl olacaq, İslamın da, səbrin də, idarətin də hamısı batıl olub gedəcək. Çünki özəyi yoxdur, başı yoxdur. Başsız cəsədin faydası olmadığı kimi də dinin əsası olan təvəkkülünlə, yəni o ibadətin əsas tərkib hissəsi olan təvəkkül olmadıqda yerdə qalan ibadətlər də daxil olub gedəcək. Çünki sən ibadətində bilməyəcəksən kimə arxain olursan. Kimə görə edirsən bu ibadəti? Axı, ibadət edən adam arxain olmalıdır ki, bunun əvəzini kimsə verəcək. İmanının əvəzini, səbrin, İslamın və s. və s. Bu arxain olmağa bir qüvvə olmadıqda və yaxud Allahdan başqasına olduqda ibadətin batil olur. <clears throat> İbn-i Rəcəb rahimahullah deyir ki, insanın etdiyi əməllər üç qismdir. Birincisi, o əməllər ki, Allah subhanətə alə ona əmr edir, onu etməyi. O qadağalar ki, Allah qalı ondan çəkindirib və bunları etməklə o cəhənnəmdən uzaqlaşıb cənnətə daxil olur. Onu, bu əməlləri etmək, o qadağalardan uzaqlaşmaq hər bir insanın borcudur. Və çox gözəl bir alimin, sələf aliminin sözünü gətirir. Yusuf İbn Əsbatın sözü deyir ki, əməllərini çoxalt, səni yalnız əməllərin xilas edirlər. Gedir. Və təvəkkül et, yazdığın, ya, sənə yazılandan, yəni lövb-i məhvuzda sənin üçün yazılandan artıq bir şeyə nail ola bilməyəcəksən. Nə deməkdir? Əməl et, əməllərin səni xilas edəcək. Yəni, əməllərinə görə Allah səni bağışlaya bilər. Cənnətə isə əməllərinə görə yox, Allahın rəhməti ilə daxil olacaqsan. Cənnətə ə, e, əmələ görə daxil olmayacaq. Ancaq Allahın rəhməti ilə. Cəhənnəmdən isə əmələ görə xilas olmaq olar. Sözsüz ki, Allah subhanahu teala rəhm etsə, cənnətə daxil olacaqsan. Deməli, Allahın rəhmi hər ikisinə aiddir. Ancaq cəhənnəmdən qurtulmaq üçün əməl çox böyük rol oynayır. əməllərin çoxluğu rol oynayır. Zikirlər, bağışlanma diləmək, gündə neçə dəfə tövbə etmək və s. və s. əməllər. Təvəkkül etmək isə nəyə görə deyirsən təvəkkülünü et? Yazılandan başqa heç nəyə nail olmayacaqsın. Yəni sən həmişə Allaha arxayn ol. Nəyinə arxayn ol? Arxayn ol ki, Allah Teala nə edirsə, hamısını öz hikməti ilə edir. Sən neyse istiyorsan, Allah arxayn olursan ki bunu versin sənə, onu verir. Sənə elə gəlir ki, Allaha təvəkkül etdin, ancaq o mənə kömək olmadı. Amma həqiqətdə elə o sənə kömək olur. O öz hikməti ilə bilir ki, bu sənə layiq deyil, bu sənə lazım deyil. Bunu sənə verər, küfrə gedə bilərsən. Və vermir. Verməməyi də Allahın sənin istəyinə razılığına olmağını bildirir. Deməli, sən istədin, Allaha təvəkkül etdin, yalnız Allaha. Allah da öz hikməti ilə səni bundan qorudu. Allah'a sən olmasaydın, səbəbləri götürüb çalışsaydın ki, ona nail olasan, Allah təkilə deyilir qırağa, üz döndərəcək səndən. Sən ona nail olacaqdın, sonra sənin başına bədbəxtliyi gələcəkdi və başa düşəcəkdin ki, Allah sənə kömək olmaq. Ondan sonra peş olan peşmançılığın isə heç bir faydası olmayacaq. Çünki əvvəlcədən Allaha arxan olmaq lazımdır. Allah kömək etsə də, etməyib istədiyini axirətə saxlasa da, hər iki halda Hər iki hal Allahın istəyi ilə, hikməti ilə baş verir. İkincisi, Allah subhanahu teala'nın dünyada, insanın dünyada icra etdiyi hərəkətlərdir. Allah subhanahu teala insana azad bırakır. Kimisi onu çox edə bilər, kimisi az. Peygamber s.ə.v ibadət etdikdə, məsələn, səhərdən, gecədən səhərə qədər ayaq üstə qiyam-ı leyl qılır. Sahabelerden biri bir geldim dayandım yanında ki onunla beraber kıyamul eyli kılın. Başladı Begara Surası'nı okumaya. Okudu, okudu, okudu, fikirleştim şimdi kusara, gider okuyor. Begara Surası'nı tutardı, geçti Nisa Surası'na. Nisa Surası'nı okudu, okudu, okudu, fikirleştim ki şimdi bunu kusara, keser, rukiye, rukiye eder. Rukiye ederim onunla. Nisa Surası'nı okudu, geçti Alemran Surası'na. Alemran Surası'nı okuyanda bir daha döze binmedi. Sıxıldım. <laughs> Peygamber s.ə.v namazı bitirdikdən sonra deyir ki, bu qüvvə yalnız mənə xasdır. Bunu Allah s.ə.v alıb mənə verir. Və ya oruç tutur, ardıcı, iftar etmədən, 2-3 gün qalbada. Sahabələr də ona qoşulur ki, elə iftar, e, iftar etmədən oruç tutsunlar. Kimisi ürəyə yedir, kimisi başa ağrıyır. Peygamber s.ə.v deyir ki, bu mənə xasdır. Bakir verin, Deyir ki, inni ləstu kə heyətikum. Mən sizin kimi deyiləm. İnni utam və ustam. Mənə yemək də verilir, içmək də. Ancaq necə? Allah bilir. Hansı yolla Allah bilir. Necə ki, o Allah Məryəm aleyhissalama hansı yolla, heç Zəkəriyyə Peyğəmbər bilmirdi ki, hansı yolla ona o ruzunu verir. O yolla da Peyğəmbər s.ə.v. o ruzunu verir. Bu Peyğəmbərdir, O Meryem Aleyhisselam'dır, bu keramettir. Ama biz bırak diyor ki, bu az yiyin, yine yemeyin. Allah'ın en uzun verdiği okuma olan vesaire. Bu düzgün değil. Bu özüne olan zulüm. Peygamber sallallahu aleyhi de bunu qadağan edip. Üç nəfər ki, gəlir, biri deyir ki, bütün günü hər gün oruç tutasam, o biri deyir, bütün gecəni hər gecə ibadət edəcəm. Üçüncü də deyir, heç haqq Subay qalacaq. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırır, deyir ki, siz məndən xeyirlisiniz, siz məndən əfsəsiniz. Həm oruç tuturam, həm də yiyirəm, həm evlənirəm, həm gecəni yatıram, həm də durub namaz qılıram. Və deyir, mən tərəfə sünnəti, fələysə minnət. Və e, kim bizim sünnəti, e, mən rəqilə ən sünnəti, fələysə minnət. Kim bizim sünnətdən üz döndərərsə, bizdən olmaz. E, Dedim, fikir verin. Özünə qəhd etmək ibadəti soxaltmaqla da yenə e, zülm hesablanır ondan da uzaq olur. Və sonuncu, gedib səfərdə ondan bundan bilənməyəsən. Bilməyəsən ki, mən müsafirəm, yolda pulum qısarır, sizin borcunuz üçün həkim eləyəsiniz. Belə şey eləmək olmaz. Sən ağzını qədər ağzını götürsən, fikirlərsən ki, bu qədər mənə bəs olar, bu qədər pul, bu qədər ağzıda. Yolda bu qısarsa, bəli, onda sənin ixtiyarın çatır ki, görür müsəlmanlara müraciət edəsən, onlardan nəsə istəyəsən. Amma həccə gəldikdə Allah tərəfi evirlər ki, ki, Allah bizə kömək olar. Məkkəyə çatdırda özü dözmürdülər. Çatdırdılar dilənməyə, yemək, içmək, yox deyilsin. Allah s.ə.v. də ayə nazir etdi ki, yetəcəvvədir. Ayənin də birinci hissəsi. Azuqə götürülməsidir həcə gelirsiniz, arzuda gelirsiniz. Lakin o arzudadan başqa daha mühüm arzuda var ki, onu mütləq götürməlisən. Onu götürməsən həddin də batil olur. Fəinnə xayrə zədi təqvadır. Ən xeyirli arzuda isə təqvadır. Onu götürməsən, həyatın boyu o səndə olmasa o arzuda, sənin bütün əmrlərin batildir. Necə ki, sənin yeməyin olmasa, azından ölərsən, təqvan da olmasa, əməllərin batıl olar, onlarla pisliyə düşərsən. İki, dördüncü şirk, itaətdə olan şirkdir. Bu da çox qısa bir mövzudur. İtaətdə olan şirk nə deməkdir? O zaman ki, Allah subhanətə alə ayə nazil etdi, Sövbə surəsinin 31-ci ayəsinin əhl-i kitab barəsində. Allah təala deyir ki, "İttəxəzu əhbərəhum və rəbbənəhum əndədən ərbabən min dunillah." Onlar öz rahiblərini, keşişlərini Allahdan başqa özləri üçün ağa seçdilər, Rəbb seçdilər. Vəl-Məsih əbn-i Məryəm, həmçinin Məsih, yəni İsa aleyhissalamı özlərini Rəbb etdilər. Ona ömrə illə li Abdullah iləhəm vahimə. Halbuki onlara əmr olunmuşdur ki, tək olan ilahiyə Allaha ibadət etsinlər. La ilahe illə huvə subhanahu anna yüşrikun. Ve ayağın sonunda deyir ki, şey, Allah onların ona şehit koştuklarından uzaktır. Şimdi fikir verin. Şey Bu ayağın azim olandan sonra herkes bir bir başa düşür. Xüsusən də kitab əhli. Kitab əhlindən olan Adi ibn Hətim İttayi, əvvəl kitab, kitab əhlindən sonra İslamı qəbul edir. Gəlir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya Resulallah, biz onları idarə etməliyik. Nəyə görə sən deyirsən ki, biz onları özümüzə Rəbb seçdik, Rəbb götürdük, Rəbb etdik. Axı biz onlara ibadət etmirik, yəni biz onların qarşısında səcdə etmirik. Belə başa düşür. Peygamber s.ə.v deyir ki, onlar sizə Allahın haram etdiklərini halal edirlər, halal etdiyini də haram edirlər, siz də ona itaat edirsiniz, e, dedi ki, bəli, demektir. Vesselam bu da öyle Allah'tan başka özüne Rab götürmek demektir. İndiki zamanede de Allah'ın haram buyurduğunu tanıtsa bir vaziyeti nezere alır. haram buyursa onların haline düşer. Eğer vaziyeti nezere alır dese ki caiz bir vaziyete göre. Ancak haramdır Allah'ın hükmüne göre. yine İslam'ında kalır, Müslümanlığında kalır. Yox desə ki, vəziyyətə görə artıq ayə halala çevrildi. Bu haramdır. Çünki ayə, Quran kərim, Allah subhanət ayət ki, deyir, qiyamətə qədər qalacaq, qiyamətə qədər sizin üçün hökm mənbəli olacaq, o hökmlər heç vaxt dəyişə bilməz. O hökmlər necə var, elə də qalır. Ona görə bu ayəni ki, o ayədə ki, Allah təala deyir ki, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allahın nabiyyəti İqramın hökum verməyinə kafirdir. Onu bir qismin bir cür başa düşür ki, əgər hökmü vermədi, başqa bir hökum verirsə kafirdir. Yəni, o kəslər ki, deyir, müəyyən bir hakim onun hökmünü başqa cür verir, dedi ki, dairdir, belələ bir kafirdir. Bunlar taşır. Niyə görə? Çünki o hakim vəziyyəti nəzərə alıb bunu deyir, dairdir. Demək ki, Allah düz deyir, haram deyir, amma halaldır. Allahın dediyini inkar eləmir. Allahın dediyini qəbul edir, etiqat edir, əməli ilə vəziyyətə görə neysə başqa bir hərəkədir. Və ikinci tərəfdə <clears throat> deyəndə ki, Allahın nazil etdiyi ilə necə var elə hökum olunmalıdır. Və heç caiz də demək olmaz, bunlar da çaşır. Çünki müəyyən vəziyyətdə sahabələr özləri də neyəsə caiz deyil, müəyyən müddətdə. Ömər ibn Xattab rəqələnin vaxtında oğurluq ki, çoxalır, əl kəsmənin hökmünü saxlayır. Ömər rəqələnin demir ki, əl kəsməyin hökmü Allah dala düz deməyib, əli kəsmək olmaz oğurluğa görə. Bunu ləğv edək. Yox, saxlayır hökmü, o hökmü nəyə görə? Çünki oğurların sayı artır, müsəlmanların içərisindən olan oğurların sayı artır. Hamısının dəri kəsilsə, düşmənlə kim döyüşdürür? Onlara başqa yolla doğruluğundan seçmelidir. Müeyyen müddet. Sonra hemen hükmü yenə bərpa edir. Bir hükmü də o tərs desəydi, biz gördəydi çox saşıq. Necə ki, Osman Rəbəyəvan hüminada iki rükətli namaz ayazını dörd verir. O e, bütün sahabəyə ona inkar edir. Biz de inkar edirik ki, Osman düz eləməyib. Çünki bütün sahabeler inkar edir. Ömer de bütün sahabeler inkar etseydi biz deyirdeydik ki Ömer de düz şey eləməyib. Lakin sahabelerin icması, sahabelerin onunla muvafık olması dəlildir ki, sahabələrin icması ilə bu fikrə gəlir. O razılığa gəlirlər. Sahabələr də nə isə bir razılığa gələrsə, o razılıq inkar olunmur. Baxın, görün, Əbu Hənifə, rəhiməhullah, necə gözəl söz deyir. Deyir ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə hədis gələrsə, onu gözün üstə, başın üstə yeri var. Bu hədisə gözüm üstə, başım üstə yeri var. Yəni onu həm, e, inkar etmədən qəbul edəcəm. Əgər sahabədən, yox sahabələrdən hər hansı bir fikir gələrsə, rəy. Onu da, o rəyin də gözüm üstə, başım üstə yeri var. Onu da qəbul edərəm. İnkar etmədən. Lakin tabinlərdən hər hansı bir rəy gələrsə, onlar kişidir, biz də kişiyiz. Onların da fikirləşmə qabiliyyəti var, bizim də onların rəyini o dəqiqə götürməlidir. Onların rəyini araşdırıb sonra götürəcək. Deyir, Əbu Hənifə nə deyir? Sahabələrin, Əbu Hənifə yəqindir ki, sahabələrin icması, icması çaşa bilməz. Çünki onların icmasına Peyğəmbər Fəsələm zəmanət edir. Ləhtəşdən ümməti ələ qalərə. Ümmətin qalərət üzərində toplanmaz. Həm rəy olmaz. Həm rəy olursa, deməli o fikir Allah da Peyğəmbərinin fikri kimi o hökmündədir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v zəmanət verməli. Onlardan sonra gələnlər isə belə deyil. Onlardan sonra gələnlər hər hansı bir fikrə gəlsələr, onlar saça bilər. Hətta icma bir tərəfdə olur, bir nəfər başqa bir tərəfdə cəlillə ola bilər ki, onların icmasını ləğv edər. Malik rəhməhullah bir nəfər gəlir, deyir ki, sən bir həftə bundan qabaq bunu belə deyirdin. İndi belə deyirsən, o qəzəblənib gəlir, qəzəbli halda deyir. Ayətdə gülə-gülə deyir ki, bizim hamımızın sözü götürülür, rədd olunur, götürülür, rədd olunur. Yalnız bu qəbrin sahibindən başqa. Mədinə məscidində imam olur. Göstərir Peyğəmbər Səhələn qəbrini. Bu qəbrin sahibinin sözü götürülür, rədd olunur. Amma yerdə qalan hamısının sözü götürülə bilər, rədd olunur bilər. Ona görə mən, yəni məkdir ki, mən məsum deyiləm. Mən bugün bu sözü deyə bilərəm bu fikir. Sabah daha geniş araşdırma aparıb, başqa fikirə, başqa nəticəyə gələ bilərəm. Şahı Rahimahullah deyir ki, əgər hər hansı bir hədis səhidsə, elə mənim məzəbim olur. Məzəbi hədis olur. Özündən məzəb yaratmır, yeni bir məzəb çıxartmır. Onun davamçıları o məzəbi çıxarır. Onun adı ilə bağlayıb məzəb çıxarır. Şahı özü heç bir məzəb gətirmir. Mən sənə uyarını ilə məlik olacaq. Sonra başqa bir yerdə də Şafi Rəhməllər deyir ki, əgər mənim sözüm Peyğəmbər Fəqələmin sözü ilə zid olarsa, mənim sözümü çırpın divara. Həmsinin sahabənin sözü. Allah ibn Abbas Rədəlanha deyir ki, həc vaxtı təməhtu etmək olar. Həccin növüdür. Həc üç növdür. Qiran, muflis, ifrat, burada təməhtu. Allah ibn Abbas. Burada Məllif Abdullah ibn Abbas'ı deyir, amma başka rivayette ee, Abdullah bin Ömer e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ancak diran edin. Temattu etmeyin. Lakin değil ki gelen kısmet olsa temattu edeceğim. Haddini oyunu edeceğim. Ebu, e, Ebu Bekir'den Ömer anh'a görür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temenna etti ki kısmet olsa böyle edeceğim. Ancak ona kısmet olmuyor. Öyle kirleşirler ki Allah Teala istemedi ki o temas etsin. En güzel nur, hezin nuru peygamber. Bunların iştihadı bu. Ve iştihadlarında da bunların hakikat var. Lakin bu iştihad düz iştihad değil. Düz iştihad yerde kalan sahabelerin iştihadıdır ki Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben böyle ederim. Bunları o emelin zahir olmağını işaret. Ve Abdullah ibn Abbas da sahabe, e, tabinlere beğendi ki təmas etmək olar. Sahabilərdən deyil, bəziləri deyir ki, sən abdəş eləmədə bəs bunu qalağa nedirdirlər? Qəzəblənir deyir ki, subhanallah, mən sizə deyirəm, Peyğəmbər Fəfələn belə deyir. Siz də mənə deyirsiniz ki, abdəş eləmədə belə deyir. Sahabə özündən də ağıllı sahabiyə İslamın birinci, ikinci xəlifəsinə tabi oldu. Çünki Peyğəmbər Fəfələnin sözü ilə onların sözünü qarşı-qarşıya qoyduqda yalnız Peyğəmbər Fəfələnin sözü götürür. Peygamber Efendimiz neye qadağan edibsə, onu qadağan edir. Nəyə halal buyurubsa, yalnız ona halal buyurur. Heç bir nə bilim, alim və s. qədəbədə qanunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün qarşısında dura bilməz. Rədd olunur. Əhməd Rəhməlullah deyir ki, bir mən təəccüblənirəm o şəxslərə ki, hədisin səhih olduğunu bilir, Lakin Süfyan-ı Savrun'un rəyindən döndürmə. Allah subhanahu teala da görün ne deyir? Bunu da Ahmet bin Hanbel getirir. Yani bu sözü bir değil, adıyla o ayağını getirir. Bir şey Allah Teala buyuruyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ O kesler ki Peygamber Sallallahu emrine muhalif olur. Onları seçindir. Onları amelden hezer seçindir. Niye göre? اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ اَذَانُ عَلِيمٌ Allah iyi karar verecek. Allah karar verir ki onlara yakışıklı baş verecek. Ya da azap. Allah'ın azabı gelecek onlara. Allah karar verir. Allah'ın kaderi de hemşe düz. Onlar Peygamber Aleyhisselam'ın emirlerini iştihar ederek istediği için sıratlarına göre başlarına o fitneler, azablar geldi. Parçalanırlar. İstemediler parçalanmak, azap parçalanırlar. Xavarizlər çıxdı, qarizən Əliyə Allah deyənlər çıxdı, qarizən qədərin şər edənlər çıxdı, şirklər çıxdı, nə bilim, kim, kim, kim, kim, halbuki Allah subhanət hələ bunların hamısını qadağan etmişdir. Və sonuncu bir ayə ilə bu söhbəti qısaraq, daimi yerinizə saxlayın və dəfələrlə hər yerdə, qılduğumuz məclislərdə bu ayəni təkrar edin, təkrar, təkrar edin. Görsünlər ki, siz ilk növbədə Allaha, sonra onun elçisine sonra içerinizden seçilen hakimlere tabi olur. Lakin hakime tabesiliğin özü de iki kısımdır. İbadetle olan, ibadetle dahil olan meselelerde hakim Allah'ın ve Peygamber'in dediğini değilse ona tabi olur. Lakin bizde elhamdülillah din devletten ayrıdır. Dine adamlar verilir ancak Allah ve Resulünün dediğini yerine getirir. Dünyavi işlerde ise mütləq şəkildə hakimə tabi olmaq vacibdir. Çünki bu dünyavi işdir. Sizdə orada dayanmağın, dayanmamağın bunun dinə bir təxlili yoxdur. Harafa bir qoruq çəkilib ki, orada daxil olmaq olmaz müəyyən bir səbəbə görə. Ora daxil olmamağın, olmağın və olmamağın heç bir aidiyyəti yoxdur. Bununla nə savab, nə günah qazanmırsın. Lakin qəsdən ki, hakim məsələn, qoruq tutmur və yaxud nə bilim, sakalı yoxdur, bu şeylərə görə deyərsən ki, o kafirdir, sən onun qanunlarını pozasan, onun qanunlarını pozmaqla Allahın və Peyğəmbərinin dediyi, dediyinə çıxmış hesab olursun. Çünki Allah subhanətə və Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, Aleykum bis-səmi və-ta'a. Siz eşidib itaət etməlisiniz. Vələv təammər aleykum avvəl həbəşiyyə. Lab sizə hakimlik edən, rəhbərlik edən qul, həbəşi qul olsa belə. <clears throat> Allah'tan istenildi bir şey Allah subhanahu teala bizi şirkin bütün növlərindən çəkindirsin, uzaqlaşdırsın. Bildiyimiz və bilmədiyimiz <clears throat> şirkləri etdiyimizə görə bizi bağışlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitab Buxari Rahimullahın kitabıdır. Təzə qardaşlar üçün məlumatdır ki, Buxarının kitabları bir-birindən fərqlənir. Yalnız səhih kitabını yazanda şərt qılır, özü çox güclü, güclü şərt qılır, şərti yetki şeydən ibarətdir ki, ancaq səhih hədisləri toplayacaq və toplayır da. Bu kitab da isə o şərti qoymur. Qoymur və səhih bildiyi hədisləri toplayır onların içərisindən də bəziləri zəif çıxır. Kitabın adı Ədəb-ül Müfrətdir. Hər bir şəxsin ədəbi, əxlaqı. Kitab başdan axıra qədər ədəb, əxlaqla bağlıdır. Tabi kitabı inşallah Allah qismət etsə, tərzim edib Azərbaycan xalqı üçün çıxarmaq olar. Deməli, doğma-qəbi əlaqələri ilə qurtardı. Sonra qonşu, indi isə evladla bağlı məsələdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kimin üç qızı olar, bunları sahibincə böyüdüb başa çatdırar. Onlar onun üçün cəhənnəmlə onun arasında bir örtük maniyə olar. Bunu e, bu hədisi oxuyanda bir maraqlı hadisə yadmasın. Ərəbistanda olanda məlum danışılır bir ərəb, bir qızı, iki qızı, üç qızı, dörd qızı, beş qızı, altı qızı, arzul elə qızı, bir oğlu olsun ancaq qızı verdi. Axırda arlarına deyir ki, yetinci uşağı, yetinci uşağı olmağa gelir. Deyir ki, qız olsa, elə qayıtır. Və yatır. Uzanıb yatır ki, ayılıb gedər öyrənər ki, olsun qızı olur, qoğlu olur. Kafir yuxuda görür ki, qiyamət günüdür. Aparırlar bunu cəhənnəmə. Cəhənnəmin bir yedi qapısı var. Hər qapıya yaxınlaşdırıqda bir qızı qapının ağzında durub deyir ki, yox, buraxmaram səni. Sən məni böyüdüb bu yaşı qapırmışsan, mən sənin üçün maniyə cənnəmə yedim. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedinci qapı yox olur. <laughs> Yedinci qapıdan atılır onu işlədir. Yuxudan oyanır, Deyir ki, ya Rab, yedincisi də bizim olsun. Yedincisi də qız olsun. <laughs> yani bu bir misaldır. Peygamber Sallallahu dediğinin karşısında hər hansı bir fikir, hər hansı bir yuxu təklifə olunamaz. Rasul Efendimiz'in bir üç qız, başqa rəvayətdə də üç qız uşağı deyiləndə sahabələrdən biri bir yaşında, təki iki, çünki sahabənin iki qız oldu. Yeyə elə iki də. Axı ki, qız uşağını başa sağ, belə başa qalxırsın, layiqincə onu ərə versin, əxlaqla böyüksün. Bu kifayət ki, inşallah o sənin üçün səninlə cəhənnəm arasında bir politik mani olur. Başqa rəvayətdə, başqa rəvayətdə, gəlib ki, qız üçlü uşağını böyüdən və həm də və yaxud da üç babısına lazımı, qayğını göstərən onları düzgün tərbiyə edən bura daxildir. Yəni, onunla cəhənnəm arasında bir sevki fərdi olsun. Elə etsə, onlara yaxşılıq etsə, Allah subhanət alənin cənnətə. Sonra Peyğəmbər Qalsəllər mülayim <coughs> münasibə haqqında danışır, hədis gətirir və Peyğəmbər Qalsəllər bilir ki, daimə mülayim olur. Deyir ki, bir nəfər gəlir İbn-i Umarın yanına radiyallahu anh və ağzıqanada öldürmək barəsində soruşur. Öldürə bilərəm, yoxsa yox. O anın şəxs də İraqdan gəlir. İraq əhlindən, Bağdad. Biz bilirik ki, Bağdad əhli Allahdır şeyini. Sağırdı ki, gəl, biz sənə tərəfkar olacaq, biz sənə kömək edəcəyik. Sonra gələndən sonra Allah onların layiqli cəzasını versin. Sonra gələndən sonra atdılar onu yox biz belə şey demək ki, biz sənə kömək edə bilmərik. Şeyin də mərd idi, ora qədər gəlibsə, oradan qaçmaq kişi sahibin. Gəlmişsən, mərd öz sözünü deyəsən. Və Allah yolunda şəhid oldu. İznə var, gör, nə cavab verir. Rəbuna e baxın, ağzalarda öldürmək haqqında soruşur. O günlə Peyğəmbər s.ə.v-in nəvəsini öldürdülər. İndi ağzalarda öldürmək, ağzalarda öldürmək barəsində yəni soruşurlar. Peyğəmbər s.ə.v-in o cür nənəvəsini öldürdülər. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v onlar haqqında deyirdi ki, onlar mənim reyhanımdır. Reyhan hərbi dərcəməsi. Ancaq məna ilə ən əziz, ən çox sevdiyim insanlardır. İki nəvəsi. Həsən olsun. Onu öldürüblər, o böyle insanı. Buradan da ağzıqana da öldürmək barəsində. Sözsüz ki, ağzıqana barəsində soruşan isteyvə edir. Ötdəsə ki, onu da öldürmək olmaz, onu da öldürəcəklər. Bağdad əhli çox bəddar olub. Bağdadda olub o məhmun, nə bilim, o birisi, bu birisi, ki, fəlsifə kitablarını tərzim edənlər, ərəb dilinə, İslamı yıxanlar. Bağdadda olub da. Və Bağdada da Allahın qalası gəlir. Onlar fəqərlər Bağdadda milyonlarla müsəlman qırıb. Onların adı müsəlman olmuş. Allah bilir nələr edirlər ki, Allah onlara o cür nəzərlər anlar. Düzdür, şəhərlərində alimlər də ola bilər. Şəhərlərində alimlər olur ki, o hadisələri yazır. İbn Teym, İbn Kəsir, Zəhəbi. Bəs bu alimləri niyə öldürməyirlər? Allah da elmir. Görür ki, bunlar həqiqi alimlərdir. Həqiqi alimdir İbn Teym, rəhməllah. Gedir tək, girir ömründə qatarların başçısının çadırına, atdan da düşmür, atla girir. O görür bunu, deyir ki, sən kişisən, səni öldürməyirlər bu bir kişi hərəkətinə görə. Tək durub gəlmişsən bana. Otur bir yerdə çörək yiyir. Bilmər sənə haram yediyim haramdan yiyə bilmərəm. Belə qorxma, sizin qayda qanunla kəsilir. Bir baxmayaraq ki, bizim qayda qanunla kəsilir, ancaq zəhv elədiyiniz torpaqların ağacları ilə pişirilir. Yenə də haram. Sonra ona başa salır və o İslamı qabul edir. Müsəlmanlara kömək edir xristianlara qarşı. Düzdür, ilk Çingizxan çox müsəlman qırır. Lakin sonra gələn, deyək ki, deyək ki, müsəlmanlara kömək edir. Adını bilmirəm, axırı ki, bilirəm ki, müsəlmanlara çox bilmir. Güclü almağa belə kömək edir. Sonra balaca uşağa qarşı mərhəmətli olmaq haqqında Peyğəmbər s.ə.v gəlir, rəvayət gəlir ki, Rasulullah s.ə.v səddədə idi, Həsən rədələn hücələbunun boynundan indir. Rasulullah s.ə.v səcdədən qalxmadı. Ta o boynundan düşənə gəlir. O demək deyil ki, o uşağı əzəmətləşdirdi. Ki, gör, bu dəhşətli bir dərəcədədir ki, buna görə Peyğəmbər başını səcdədən qaldırmadı. Yox. Bu hədisi belə başa düşmək lazım deyil. Peyğəmbər s.ə.v onun həddindən artıq çox sevdiyinə görə belə elədi ki, uşağa əziyyət verməsin sözsüz ki, Peyğəmbər s.ə.v məhsul rəvayətə görülür ki, necə çox sevilir. Bu rəvayətdə də <clears throat> sonunda deyir ki, Allahümə inni vəhibbuhu və əhibbə. Allahümə onu sevirəm, sən də onu sevdir. Onu, yəni Həsəndir, Hüseyindir, Peyğəmbər s.ə.v sevdiyi şəxslərdir. Kimlər ki, Peyğəmbər s.ə.v sevir, onlara bir diqqət yetirin, onları İslam ümməti doğrudan da sevir. Peyğəmbər s.ə.v-in sevdiyini, Peyğəmbər s.ə.v-in özünə dost tutduğunu, həyat yoldaş etdiyini bir şəxsi bizləri də sevməyə bilərik. Əgər biz onu sevmiriksə, onda birbaşa Peyğəmbər s.ə.v-i sevmirmiş olur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-i sevdiyini sevmirik. Bu da çox maraqlı rəvayətdir. Bununla faxırda oxuyur. Sizə maraqlı olsun. Bir qalın. Qısıq qısalını oxudu. Hə, yaxşı. Qısalını oxudu. Aha, yanına gəlir. Və Ayşə radiyallahu anhə ona üç dənə xurma verir. İndi burada kef edirik. Üç xurmaya bir qətiyə kimsə udur. o beş xurma, on xurma. Amma o üç dənə xurmanı qadına verir. Qadın da özü yemir. Kilir. Qadın özü yemir. İki dənə e, sağ olur yani. 10 uşağı, hərəsinə bir dənə xurma verir. Və birini də özü üçün saxlayır ki, özü yiyər, amma yemir. Sağlar xurmayı yiyəndən sonra tezdən anasına baxırlar. Və məyəlis məyəlis. Bəlkə o xurmanı da bizə verəsər. <laughs> Anası onu da bölür, yarısını ona verir, yarısını ona. Ondan sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem müşahidə edir, baxır, görsün ki, qadın necə sevir. Evladına necə özünü, özü üçün istəmir, özü yemir, evladına verir. Peygamber sallallahu Ayşə radiyallahu anh deyir ki, təəccüblənirsən onu elə elədiyindən, indi mənim sənə dediyimdən laq təəccüblənəcəksən. Deyir ki, necə ki, bu qadın o uşaqları sevir, Allah da onu sevir, onunla rəhmə edir. Bu, xüsusən qadınlara aid, evlada qarşı rəhimli olsun. Və isə o qadınların alına ki, övlədə aparıb uşaqlar evinə, bilim, yetimlər evinə. Başqa bir rəvayətdə deyir ki, bir qədəyə ərək Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir. Deyir ki, siz uşaqlarınızı öpürsünüz. Peyğəmbər s.ə.v deyir, bəli. Deyir, biz amma öpmürük. Bədəvi də ərəb bədəvi. Çöldə, səhrada yaşayan ərəb. Ürəyində rəhm olur. O qədər ki, qədələrlə olur. Sevəb çox şey, peyyandır. Sevənin yanında adamda rəhim qalır. Böyünün yanında baxın ki, bəzi adamların dediyi gibi. Böyün kimi rəhimli olsan. Sonra başqa bir rəvayətdə də Peygamber s.ə.v Həsəni öpür, radiyallahu anh. Yanımda oturan Əkra ibn Hədis və Səmimi. Baxır görür ki, Peygamber s.ə.v uşağı öpür. Bir de ki, indi bizdə adətən nə var ki, şahət qaynatan qaynanın yanında bucağa götürmə, ötmə, a buna bax qaynanan, qaynatanın yanında uşağı bucağına götürmə, bu yerə belə yeniliklər çıxıb həmən şey 14 dəfir bundan qabaq olur cahillərin vaxtında. O cahil ərər deyir ki, sən uşağı öpürsən, mənim 12 dən uşağım var, sən ikidir burada, 10 uşağım var deyir, heç birini öpməmişəm, e, heç birini, hə, heç birini öpməmişəm. Peygamber sallallahu aleyhi ne dedi? ki Men la yerham, la yerham. Rahmetmeyene, rahim verilmez. Yerhamunna bil ar, bu başka rivayet. Susan, yani rivayet. Yerhamukum men fis sema. Yerdekilere rahmet edeceğiz, göğdeki de size rahim edeceğiz. Yerdeki o demek değil ki o. Yerin içindekiler, yerin üzerindekiler. Aksine, aksine de var de var ki bir nəfər sağlarının birinə daha çox qayğı göstərir. Rasulullah s.ə.v ona əmr edir ki, onlara qayğını eyni səviyyədə göstər. Birinə bahalı bir şey alırsan, o birisini isə ucuzları alırsan ki, bu geynər ona olmayan nəfər verir amma geynər. Belə olan olmaz. Eyni səviyyədə almalısan, eyni səviyyədə baxmalısan. Yəni, ola bilər ki, məsələn, birinin böyüdü şey istəsən, digərini görür başqa bir şey istəyir. Amma eyni qiymətli, eyni səviyyəli olsun. Və sən ikisinə də eyni şeyi alsan, ikisindən birinin xoşu gəlməsə, icazə verilir ki, hərəsinə öz istədiyini alasan. Amma birinə köhnə, birinə təzə, birinə heç almayasan ki, öbürü, öbürünün gözlüyünü geysin. Bunu ancaq o vaxt eləmək olar ki, sənin tamam imkanın yoxdur. Birinci olan, məktəbə gedir ona